Pitanje nasljednog prava, selam, imamo puno dugova, zadužuje se moj muž u slučaju smrti jednog od nas, ko, kako da vratim taj dug ako nemam imetka poslije e, čovjeka u nasljedstvo niti svog imetka. Znači, jednostavno. Bismillah, alhamdulillah, svetu sallam. Molim Allah subhanahu wa ta'ala nijesir, ali nevalikum, da Allah subhanahu wa ta'ala lakša vjernicima njihove poteškoće koje je na ovom svijetu. Kad je u pitanju dejni dug, moli Allah subhanahu wa ta'ala da ne umreš, a ne bude du, de, dug vraćen. Jer Allah subhanahu wa ta'ala istinski robu koji je zadužen, koji istinski vjeruje, da će mu inša Allah izlaz. Je kulu Allah ta'ala, wa men jetaqi Allah jež Allahu mahrađa, wa jerzuquhu min hajsu la jahtasib. Ko se istinski boje Allah subhanahu wa ta'ala, Allah će mu inša Allah dati izlaz i obskrb gdje odakle se najmanje nada. Znači Allah subhanahu wa ta'ala je u stanju da otkloni, kad dođemo u poziciju da smo u dugu, nećemo, molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas oslobodi toga i osaborimo Allah subhanahu wa ta'ala, ako budemo iskreni, inša Allahu ta'ala, čak ima uleme koja smatra da rob koji istinski uzeo dug, sa vjerom da ga vrati, da Allah inša Allah olakša da ga vrati prije smrti. Zato molim Allah subhanahu ta'ala da otičnoj osobi olakša i da inša Allah bude od onih koji će Allah subhanahu olakšati da taj dug, a isto tako oni koji su vlasnici duga. Znači molim Allah subhanahu da se nekad jerhamun ali ashabi dujun, da budu milostivi prema onima kojima se zadužili, pa da čak i oprosti taj dug, jer na takav način služio kod Allah subhanahu veliku nagradu i ovoga i onoga svijeta i tako će Allah subhanahu uveći bereket u njihovom imetu koji su dali na usluzi drugome.